34 skirsnis. Pagaliau ėmė jai pasakoti, kaip atliekęs iš ansijaus, kaip jos ieškojas prie miesto sienų, dūmuose, lino namuose, kiek patyręs kančių ir nerimo, kiek prisikamavęs, kol apaštalas parodęs jos priebėgą. Tačiau dabar, kalbėjo jis, kai suradau, aš tavęs čia nepaliksiu tarp šitų gaisrų ir išėlusios minios. Žmonės žudo vieni kitus prie miesto sienų, kelia riaušės ir plėšikauja vergai, vienas dievas te žino, kokios dar nelaimės gali užgriūti Romą. Tačiau aš įsaugosiu tave ir jūs visus, o mieliausiai mano. Ar norite keliauti su manimi į Ansijų? Ten sėsime į laivą ir plauksime į Siciliją. Mano žemė tai jūsų žemė, mano namai tai jūsų namai. Paklausyk, Sicilijoje rasi aulų, sugražinsiu tave pomponijai ir paskui paimsiu iš jos rankų. Juk tu, o karisima, jau nebebijai manęs. Krikštas dar neapmazgųjų manęs, bet dėl to pasiklausk Petrą, ar aš jam prieš valandėlę eidamas į čia nesakiau, kad noriu tapti tikru Kristaus sekėjų ir ar nesiprašiau apkrikštijamas nors ir šitoje žemkasio lūšnelėje. Tikėk manimi, tikėkite manimi jūs visi, Lygija klausėsi šių žodžių nušvitusių veido. Čia visi iš tiesų nuolatos gyveno pilni netikrumo ir nerimo, anksčiau žydų persekiojami, o dabar dėl gaisro iš jos nelaimės sukeltos suirutės. Išvykus į Siciliją pasibaigtų visi nerimai, kartu jų gyvenime atsvertų nauja laimės epocha, jeigu Venicijus į ten norėtų pasimti vieną lygiją – ir tikriausiai atsisakytų tos pagundos, nenorėdama mesti apaštalo Petro ir Lino. Bet juk Vinicijus siūlė jiems, keliaukite su manimi, mano žemė tai jūsų žemė, mano namai tai jūsų namai. Tad paslenkusi prie jo rankos, siekdama ją iš paklusnumo pabučiuoti, tarė, tavo žydinys ir mano žydinys. Paskui susigėdusi, kad pasakė žodžius, kuriuos romėnų papročių pakartoja tik nuotaka per jungtuves, visa nuraudo ir stovėjo žydinio šviesoje nuleidusi galvą sutrikusi, kad tai nebūtų blogai suprasta. Tačiau Vinicijaus žvilgsnėje spindėjo tik begalinis susižavėjimas, jis pagaliau kreipėsi į Petrą ir vėl prašneku. Roma dega Cezario įsakymu, jau Ansijuje jis skundėsi, kad niekada nėra matęs didelio gaisro. Jeigu jis ryžosi tokiam nusikaltimui, tai pagalvokite, kas dar gali atsitikti. Ką žino, ar sutraukęs kariuomenę neįsakys žudyti gyventojų? Ką žino, kokios proskripcijos prasidės? Ką žino, ar po gaisro nelaimės neužgrius ir kitos vidaus karas, skerdinės ir badas. Paaiškinimas proskripcija iš pradžių skolininko turto varžytinių paskelbimas, vėliau visos bausmės su ištrėmimu turto konfiskacija ir išpardavimu. Paaiškinimo pabaiga. Tad saugokitės ir apsaugokite lygiją. Ten ramiai sulauksite, kol baigsis audra, o po jos vėl sugrįšite sėti savo sėklą. Lyg patvirtindami Venecijaus nuogastavimus, laukia Ager Vatikanus pusėje pratrūko kažkokie tolimi riksmai pilni įniršio ir siaubo. Tuo metu parėjo taip pat žemkasys lūšnelis šeimininkas – ir skubiai uždaręs duris sušuko. Žmonės žudo vieni kitus prie Nerono cirko, vergai ir gladiatoriai užpuoja piliečius. Girdite? paklausė Vinicijus. Prisipildė taurė, tarė apaštalas, ir nelaimės užplūs kaip jūra, be galo ir krašto. Paskui kreipėsi į Vinicijų ir rodydamas į lygiją pasakė, paimk tą mergelę, kurią tau Dievas skyrė ir įsaugok, o pasiligojęs Linas ir Ursas – tegu taip pat keliauja su jumis. Tačiau Vinicijus pamilęs apaštalą visai nesutramdomas savo širdimi sušuko. Prisiekiu tau, mokytojau, kad nepaliksiu čia tavęs pražūčiai. Te palaimina tave viešpats už gerus norus, atsakė apaštalas, bet argi nesi girdėjęs, kad Kristus pakartojo man prie ežero, ganyk mano aveles. Vinicijus nutilo, juk jeigu tu, kuriam niekas nepavedė mane globoti, sakai, kad nepaliksi čia manęs pražučiai, tai kaipgi gali norėti, kad aš pabėgčiau nuo savo kaiminės negandų valandą. Kai ežere siautė audra ir mes drebėjome širdyje, jis mūsų nepaliko, tai kaipgi man tarnui nesekti savo viešpaties pavyzdžių. Tuo metu Linas pakėlė savo liepsą veidą ir paklausė, o kaipgi man viešpatė vietininkė nesekti tavo pavyzdžių. Vinicijus ėmė trintis delnų galvą tarsi kovodamas su savimi savo mintimis, paskui nutvėrė lygiją už rankos ir tarė tokiu balsu, kuriame skambėjo Romos kario energija. Klausykite manęs, Petrai, Linai ir tu, Lygija. Pasakiau, ką man liepė manas ir žmogaus protas, bet jūs vadovaujatės kitu, kuris paiso ne savo paties saugumo, o išganytojo įsakymų. Taip, aš to nesupratau ir suklydau, nes nuo mano akių dar nepašalintas jedravalkis ir senoji prigimtis tebe atsiliepia. Tačiau aš myliu Kristų ir trokstu būti jo tarnu, o kadangi man čia rūpi šis tas daugiau negu savo paties galva, tad klaupiuosi štai prieš jūs ir prisiekiu. Ir aš įvykdysiu meilės įsakymą ir savo brolių nepamesiu negandų valandą. Tai pasakęs parklupo, staigai pagavo ekstazį, akis ir rankas pakėlė aukštyn, ėmė šaukti – negi aš jau suprantu tave, o Kristau, negi jau vertas esu. Jo rankos drebėjo, akise žibėjo ašaros kūną purtė tikėjimo meilės virpulys, o apaštalas Petras paėmė molinę amforą su vandeniu ir priejas iškilmingai tarė. Krikštiju tave vardant tėvo ir sūnaus ir dvasios Amen. Tuo metu religinė ekstazija pagavo visus čia esančiuosius, jiems rodėsi, kad lūšnelė darosi sklidina, kažkokios nežemiškos šviesos, kad skamba kažkokia nežemiška muzika, kad uolos atsiveria virš jų galvų, kad iš dangaus klendžia pulkai angelų, o tenai aukštybėse šviečia kryžius ir persmeigtos laiminančios rankos. O tuo metu iš lauko skverbėsi kovojančių žmonių riksmai, degančio miesto liepsnų šniaukštimas. Perskirimas 49. Padegėlių stovyklos įsikūrė puikiuose Cezario senuose, Domicijos ir Agripino soduose, Marso laukia, taip pat Pompėjaus, Salustijaus ir Mecenato soduose. Buvo užimti portikai, sviedinio žaidimų pastatai, prabangus vasarnamiai ir žvėrims skirtos pašiūrės. Povus, flamingus, gulbes ir stručius, Afrikos gazeles ir antilopes, sodų puošmenas, elnius ir stirnas, viską – menių peilis išpjovė. Valdžia iš Ostijos gabeno maistą taip gausiai, kad per plaustus ir visokiausius laivus galėjai pereiti nuo vieno Tibro kranto į kitą kaip tiltų. Grūdus dalijo neregėtai žema kaina už tris estercijus, o neturtingiesniesiems visai už dyką sutraukė begalinės vyno, alyvos ir kaštonų atsargas, iš kalnų kasdien varė jaučių ir avių bandas – likščiai prieš gaisrą lindėję subūros užkampiuose ir paprastai badmiriavę, dabar gyveno geriau negu anksčiau. Bado grėsmė buvo ryštingai pašalinta, užtat kur kas sunkiau sekėsi užkirsti kelią smurtui, plėšimams ir piknaudžiavimui. Klajokliška būtis leido nebaudžiamai siausti galvažudžiams, tuo labiau, kad jie skelbėsi esą Cezarių, garbintai ir nešikštėjo plojimų, kai šis pasirodydavo. Kadangi valdė tokiamis aplinkybėmis buvo pakrikusi, bet to stigo ir deramų ginkluotų pajėgų, galinčių sutramdyti savivalę, tai mieste, kur buvo susispietusios viso tuo metinio pasaulio padugnės, dėjosi žiaurybės pranokstančio žmogaus vaizduotę. Kas naktį susirėmimai žudynės moterų ir berniukų grobimas prie porta Mugionės, kur stovėjo iš kampanijos apgintos bandos, kildavo kautynės, jose žudavo šimtai žmonių. Tas rytas Tibro pakraščiuose knibždėte knibždėjo skenduolių, kurių niekas nelaidojo. Karštyje dar sustiprintame gaisrų jie greitai puvo ir skleidė ore baisų dvoką. Stovyklose plito lygos ir dažnas būkštavo, kad kils didelį epidemiją, o miestas tebedegė. Tik šeštą dieną gaisras ėmė silpti, pasiekęs tuščius plotus Eskviline, kur tam tyčia buvo sugriauta daugybė namų. Tačiau krūvos nuo dėgulių dar taip lieskė, kad žmonės nenorėjo tikėti, jog tai jau nelaimės pabaiga. Po septintą naktį kilo didžiulis gaisras Tigelino pastatuose, bet truko neilgai greitai viską surijas. Tik tai sudegę namai šiandien bei ten dar griuvo pažerdami aukštyn liepsnos liežuvius ir kibirkščių stulpus. Tačiau gilumoje smilkstantys degėsiai palengva iš viršaus ėmė juoduoti, duoti, Sauliai nusileidus danguje paliovė plieskė kruvini gaisai ir tik tai naktį plačioje juodoje dikinėje šaukinėjo melsvi liežuviai prasimušę iš krūvų žarijų. Iš keturiolikos Romos regionų išliko tik tai keturi, įskaičiuojant ir užtibrę, kitus prarijo ugnis. Kai pagaliau virto pelenai iš žarijų krūvos, buvo matyti pradedant nuo Tibro iki Eskvilino didžiulis plotas, pilkas, nykus, negyvas, kuriame stūksojo kaminų virtinės tarsi kapinių paminklinės kolonos. Tartų kolonų dienas lankios jelvartingi būreliai žmonių, ieškodami čia brangių jiems daiktų, čia brangių artimųjų kaulų, naktimis gaisravietėse tarp buvusių namų dėgėsių staugė šunys. Visa Cezario suteikta žmonėms pagalbai parodytas dosnumas nesulaikė pikdžodžiavimų ir pasipiktinimų. Patenkintos buvo tik galvažudžių, vagių ir benamių plikščių gaujos, kurios galėjo lygyvaliai valgyti, gerti ir plėšikauti. Tačiau praradusių jų artimiausių žmonės ir turtą nepalenkė nei atidaryti sodai, nei dalyjami grūdai, nei žaidimų ir dovanų pažadai. Nelaimė buvo per daug didelį ir neregėta. Kitiems, kurių širdyse dar ruseno šiokia tokia miesto tėvinės meilės kibirkštėlė, nevilki varį gandas, kad senasis vardas Roma – turi jis išnykti nuo žemės paviršiaus, kad Cezaris užsimojęs pakelti iš pelenų naują miestą ir pavadinti Neropoliu. Neapykantos banga kasdien vis augo ir stiprėjo, ir kad ir kaip pataikavo Augustinionai, kad ir kaip melavo Tigelinas, Neronas geriau už visus ankstesnius Cezarius, jaučiantis minių palankumą, dabar su nerimu galvojo, kad nuožmioje žudbutinėje kovoje su patricijais ir senatu – jam gali pritrūkti paramos. Patys Augustijonai buvo nemažiau sunerime, nes kiekvienas rytas galėjo atnešti jiem žūtį. Tigelinas rengėsi atvesti keletą legionų iš mažosios Azijos, Vatinius, kuris šipsodavo, net antausį gavęs, prarado gerą nuotaiką. Vitelijus neteko apetito. Kiti tarėsi, kaip išvengti pavojaus, nes niekam nebuvo paslaptis, jeigu koks sprogimas nušluotų Cezarį, tai joks Augustijonas neišneštų sveikos galvos, gal tik tai vienas Petronijus. Žmonių manimų, kaip tik Augustijonų veikiamas beprotiškai šylo Neronas, jiems pakuždėjus pridarė tiek piktų darbų, jų neapkentė beveik labiau negu Cezarių. Tad ir pradėjo jie sukti galvas, kaip atsikratyti atsakomybės už miesto sudeginimą. Tačiau norint jos atsikratyti, reikėjo išteisinti Cezarį, nes kitaip niekas nepatikėtų, kad ne jie buvo nelaimės kaltininkai. Tigelinas tuo reikalu tarėsi su Domitijumi Afru ir net su Seneka, nors jo ir neapkentė. Popėja taip pat suprato, kad Nerono žlugimas būtų nuosprendis ir jai pačiai. Todėl teiravosi nuomonės savo patikimų žmonių ir hebrajų kunigų, nes plačiausiai sklido žinia, kad jau kiek metų jie išpažįstanti Jehovos tikėjimą. Neronas graipstėsi jam būdingų priemonių – dažnai baisių, dar dažniau juokdariškų, ir čia drebė iš baimės, čia vėl džiūgavo į vaikas, bet dažniausiai skundėsi. Vieną kartą išlikusiame po gaisro Tiberijaus name vyko ilgas ir bevaisis pasitarimas. Petronijaus nuomonė buvo tokia, reikia mesti visus rūpešius ir keliauti į Graikiją, o paskui į Egiptą ir Mažąją Aziją. Jau kelionė seniai numatyta, tai kam atidėlioti, kai Romoje ir Nyko ir pavojinga? Cezaris patarimą priėmė labai karštai, bet Seneka valandėlę pagalvojęs tarė. Iškeliauti lengva, bet paskui sugrįžti būtų sunku. Prisiekiu Herakliu, atkirto Petronijus, sugrįžti būtų galima Azijos legionų priešakyje. Taip ir padarysiu, sušuko Neronas, tačiau Tigelinas ėmė prieštarauti. Pats neįstengė nieko sumanyti ir jeigu Petronijaus pasiūlymas būtų jam atėjęs į galvą, būtų nebejotinai jį paskelbęs kaip įsigelbėjimą. Bet vis dėlto rūpėjo, kad Petronijus vėl nepasirodytų vienintelis žmogus sunkia valanda sugebas viską ir visus išgelbėti. Išklausyk manęs, dieviškasai, tarė, šis pasiūlymas pražutingas, tu dar nespėsi nuvažiuoti iki Ostijos, o jau prasidės vidaus karas. Kas gali žinoti, ar kuris nors dar tebe gyvenas tolimas dieviškojo Augusto palikuonis nepasiskelbs Cezariu, o ką tada darysime, jeigu legionai stos į jo pusę? Padarysime, atsakė Neronas, štai kaip pirmiausia pasistengsime, kad nebeliktų Augusto palikuonių. Nedaug jų jau yra, tad jais lengva atsikratyti. Galima tai padaryti, bet ar tik jie čia svarbu? Mano žmonės dar tik vakar girdėjo minioje, kad Cezariu turėtų būti toks vyras kaip Trazėja. Neronas prikando lūpą, tačiau netrukus pakėlė akis aukštyn ir tarė. Nepasotinamieji ir nedėkingieji turi užtektinai grūdų ir anglių, ant kurių gali kepti papločius, kogi jie dar nori? Tigelinas jam atsakė, keršto. Visi tylėjo. Staiga Cezaris atsistojo iškėlė ranką aukštyn ir pradėjo deklamuoti. Širdis šaukė keršto, o kerštas aukų. Tada viską užmiršęs sušuko nušvitusiu veidu. Duokite man lentelę ir stilių šitoms eilėms užrašyti. Lukanas niekada tokių nesukurtų. Ar pastebėjote, kad jos dingtelėjo man akies mirksnio? O nepalyginamasai, atsiliepė keli balsai, Neronas užrašė eilės ir tarė. Taip, kerštas nori aukų. Paskui peržvelgė visus susirinkusiusius. O jeigu paleistume gandą, kad Vatinijus liepė padegti miestą ir jį paukotume žmonių įtužiai? O dieviškasai, kasgi aš toks, sušuko Vatinijus. Teisybė, reikia ką nors didesnį už tave. Vitelijų. Vitelijus išbliško, bet vis tiek nusijokė. Mano taukai atsakė, gal tik iš naujo užkurs gaisrą. Tačiau Neronas ką kitą turėjo mintyse, todėl širdyje ieškojo aukos, kuri iš tikrųjų galėtų numalšinti žmonių įnešį ir ją atrado. Tigelinai, tarė linktelės, tu sudeginai Romą. Susirinkusiosios nukrėtė šiurpas. Suprato, kad šį kartą Cezaris nebejuokauja ir artėja didelių įvykių valanda. Tigelino veidas persikreipė, kaip pasirengusiu įkasti šunsnukis. Sudeginau Romą tavo įsakymu, atsakė, jie įsmėgė vienas į kitą akis kaip du demonai. Stojo tokia tyla, kad buvo girdėti kaip zvimbę atrijuje skraidančios musės. Figelinai, atsiliepė Neronas, ar tu mane myli? Tu žinai valdovę. Tai pasiaukok dėl manęs. Dieviškas ai Cezari, atsakė Tigelinas, kam tu man duodi saldų gėrimą, kurio negalima pakelti prie lūpų? Žmonės niurna ir maištauja. Ar nori, kad pradėtų maištauti ir pretorijonai? Grėsmės nuojauta sugniaužė susirinkusiųjų širdis. Tigelinas buvo pretorijos prefektas ir jo žodžiai skambėjo tiesiog kaip grasinimas. Pats Neronas tai suprato ir veidas išblyško. E, tuo metu įėjo Epafroditas, Cezario atleistinis, ir pranešė, kad ieško į Augustą, norinti matyti Tigeliną, nes pas ją yra žmonių, kuriuos prefektas privalas išklausyti. Tigelinas nusirenkė Cezariui ir išėjo ramiu, arogantišku veidu. Štai jam norėjo kirsti smūgį, o jis parodė dantis, leido suprasti, kas esas, ir žinodamas Nerono bailumą, buvo įsitikinęs, kad šis pasaulio valdovas niekada neišdrys prieš jį pakelti rankos o Neronas valandėlę sėdėjo ir tylėjo, bet matydamas, kad visi laukia iš jo kokio nors žodžio tarė. Sušildžiau žaltį užantyje. Petronius guštelėjo pečiais, lyg norėdamas pasakyti, kad tokiam žalčiui nesunku nusukti galvą. Ką pasakysi? Kalbėk, patark, sušuko Neronas pastebėjęs jo judesį. Tavimi vienu pasitikiu, nes turi proto daugiau už juos visus ir mane myli. Petronijus buvo besakęs, paskirk mane prietorijos prefektu, aš atiduosiu žmonėms Tigeliną ir per vieną dieną nuraminsiu miestą. Tačiau įgimtas tingumas nugalėjo. Būti prefektu tai reiškia ant savo pečių užsikrauti patį Cezarį ir tūkstančius valstybės reikalų. O kam jam tas vargas? Argi nemaloniau skaityti prabangioje bibliotekoje eilės, grožėtis vazomis ir statulomis – arba pasisodinus ant kelių dievišką eunikės kūną, taršyti pirštais jos auksinius plaukus ir glausti lūpas prie jos koralinių lūpų. Tad tari, aš patariu keliauti į Achają. Ak, numojo Neronas, laukiu iš tavęs kažko daugiau, senatas manęs neapkenčia. Kai išvyksiu, kas užtikrins, kad jis nesukils prieš mane ir nepaskelbs Cezariu ko nors kito? Anksčiau minė buvo man ištikima, bet dabar eisiu juo, prisiekiu hadu, kad taip senatas ir ta minė turėtų vieną galvą. Leis pasakyti tau, o dieviškasai, kad norint įsaugoti Romą, reikia įsaugoti bent kelis romėnus, pašaipiai atsakė Petronijus. Tačiau Neronas ėmė priekaištauti. Kas man Romai romėnai, kad tik manęs klausytųsi Ahaja, Čia aplinkui vien išdavystės, visi mane palieka. Ir jūs pasirengę mane išduoti, žinau, žinau. Jūs nei negalvojate, ką apie jūs pasakys būsimi amžiai, jeigu pamesite tokį artistą kaip aš. Čia staiga sudavė savo per kaktą ir sušuko. Teisybė, per tuos rūpešius ir pats užmirštu, kas aš. Taip pasakęs kreipėsi į Petronijų, jau visai nusigėdrijusių veidų. Petronijau, tarė, žmonės niurna, bet jeigu aš paimčiau liutnę ir išeičiau su ją į Marso lauką, užgėdočiau jiems tą giesmę, kurią traukiau jums per gaisrą, kaip manai, ar nepaveikčiau jų savo gėdojimu, kaip kadaise Orfėjas paveikė laukinių žvėris. Tada Tulijus Senecijonas, kuriam knietėjo, kuo greičiau sugrįžti pas parsivežtas iš Ancijų savo vergės ir kuris jau seniai nekantravo, tarė. Žinoma, Cezarį, jeigu tik leistų tau pradėti. Keliaujame į Heladą, sušuko Sirzės Neronas. Tačiau tuo metu ėjo popėja, o ją įkandin Tigelinas, visų akis nejučiomis nukrypo į jį, nes dar niekada ne vienas triumfatorius įvažiuodamas į Kapitolijų nestovėjo taip išdidžiai, kaip jis dabar prieš Cezarį. Paskui ėmė kalbėti lietai pabrėžtinai, o jo balsas lygelėži žvangėjo. Išklausyk mane, Cezarį, nes galiu tau atsakyti, radau. Žmonėms reikia keršto ir aukos, tik ne vienos, bet šimtų, tūkstančių. Gal kada girdėjai valdovę, kas buvo Kristus, tas Poncijaus piloto nukryžiuotasis? Aš žinai, kas yra krikščionys. Argi nesakiau tau apie jų nusikaltimus ir nedorės apeigas, apie pranašystės, kad ugnis atneš pasaulio pabaigą? Žmonės jų nekenčia ir žiūri įtariai, Niekas jų nėra matę šventyklose, nes mūsų dievus jie laiko piktosiomis dvasiomis, nesirodo ir stadione, jie niekina lenktynes. Niekada krikščionių delnai nepagerbi tavęs plojimais, niekada ne vienas jų nepripažino tavęs dievu. Jie žmonių padermės priešai, miesto ir tavo priešai. Žmonės niurna prieš tave, bet net tu Cezarį sakei, man sudeginti Romą, ir ne aš ją sudeginau. Žmonės trokšta keršto, tai duokime. Žmonės trokšta kraujo ir žaidimų, tai duokime. Žmonės įtarė tave, tai tegu tas įtarimas nusisuka į kitą pusę. Neronas iš pradžių klausėsi nustedas, tačiau kuo toliau kalbėjo Tigelinas, tuo labiau vis mainėsi Cezarių veidas. Jame šmėšėjo čia rūstybė, čia sielartas, užuojauta, pasipiktinimas. Paskui staiga atsistojo, nusimetė togą, ši nuslinko jam prie kojų Iškėlė abi rankas aukštyn ir valandėlę taip stovėjo, tylėdamas. Pagaliau prabilo tragiko balsu. Dzeusai, Apolonė, Jera, Atenė, Persefonė ir jūs visi nemirtingiai dievai, kodėl netėjote mums į pagalbą? Ką šis nelaimingas miestas padarė tiem žiauruoliams, kad jį taip negailestingai sudegino? Jie žmonių pedermės ir tavo priešai, tarė popėja o kiti ėmė šaukti, teisingumo, nubausk padegėjus, patys dievai trokšta kerstų. Tada jis atsisėdo, nuleido galvą ant krūtinės ir vėl tylėjo, tarsi niekšybė, apie kurią išgirdo, jį būtų apkvaitinusi. Tačiau netrukus pakratė kumščius ir prašneko. Kokios bausmės, kokių kančių jie nusipelnė už tokį nusikaltimą? Tačiau dievai atsiūs man įkvėpimo ir padedamas tartaro galybių ištaisys vargšams savo valdiniams tokį reginį, kad amžiais mane minės su dėkingumu. Petronijaus veidas taiga apsiniaukė, pagalvojo apie pavojų, iškilusi lygijai, mylimam Vinicijui ir visiems tiem žmonėms, kurių mokslą atmetė, bet buvo įsitikinęs jų nekaltumu. Pagalvojo taip pat, kad prasidės viena iš tokių krūvinų orgijų, kurių nepakentė jo esteto akys. O visų pirma kalbėjo savo. Reikia gelbėti Vinicijų, kuris išprotės, jeigu ta mergina žus. Ir ši mintis nusvėrė visas kitas, nes Petronijus gerai žinojo pradedas pavojingiausią savo gyvenimo žaidimą. Vis dėlto prašneko laisvai ir nerūpestingai, kaip visada, kai kritikuodavo ar išjuokdavo nelabai estetiškus Cezarių ir Augustinionų sumanimus. Tai radote aukas? Puiku, galite jas pasiūsti į arenas, arba aprengti skausmo tunikomis. Paaiškinimas. Skausmo tunika – dervaus primirkusi tunika, kuria būdavo apvelkamas nuteistasis pasmerktas sudeginimui. Paaiškinimo pabaiga. Taip pat puiku, tačiau išklausykite manęs. Turite valdžią, turite pretorijonų, turite galę. Tai būkite nuoširdus bent tada, kai niekas jūsų negirdi. Apgaudinėkite žmonės, bet ne save pačius. Atiduokite žmonėms krikščionis, pasmerkite, kokioms norite kančioms, bet turėkite drąsos savo pasakyti, kad ne jie sudegino Romą. Fe, vadinate mane elegancijos arbitru, tad pareiškiu jums, kad nepakenčiu prastų komedijų. Fe, a kaip čia viskas man primena teatrų pašiūrės netoli Porta Asinarija – kur aktoriai priemešio plikščių pramogai vaidina dievus ir karalius, o po spektaklio užgeria svogūnus rūkščių vyno arba gauna į kailį. Būkite iš tikrųjų dievai ir karaliai, nesakau jums, kad galite savo tai leisti. O tu, Cezari, grasinai mums vėlesnių amžių teismu, bet neužmirš, kad jis paskelbs sprendimą tau. Prisiekiu dievišką klėją, Neronas pasaulio valdovas, Neronas dievas sudegino Romą, nes buvo toks galingas žemėje kaip Zeusas Olimpė. Neronas poetas taip mylėjo poeziją, kad jai paukojo tėvynę. Nuo pasaulio pradžios niekas nieko panašaus nebuvo padaręs, nieko panašaus įvykdyti nebuvo drysęs. Maldauju tave, devinių libetridžių vardu, neįsižadėk tokios šlovės, juk tada giesmės apie tave skambės per amžių amžius. Paaiškinimas devinių libetridžių vardu prie Libetro miesto netoli Olimpo buvo garsus devinių mūzų šaltinis. Paaiškinimo pabaiga. Kasgi palyginti su tavimi bus Priamas, kas Agamemnonas, kas Achilas, kas patys dievai. Nesvarba, Romos sudeginimas yra geras darbas, bet užtat didis ir neregėtas. Ir dar sakau tau – kad žmonės nepakels prieš tave rankos. Tai neteisybė. Būk drasus, venk tavęs neverto žingsnio, nes tuomet tau grėsia tokia vėlesnių amžių nuomonė. Neronas sudegino Romą, bet kaip silpnadvasis Cezaris ir silpnadvasis poetas įsižadėjo šio didžio žygio iš baimės ir suvertė kaltę nekaltiems. Petronijaus žodžiai visada darė Neronui didelį įspūdį, Bet šį kartą Petronijus neturėjo iliuzijų, nesuprato, kad griebėsi paskutinės priemonės, kuri laimingų atveju, aišku, galėjo išgelbėti krikščionis, bet dar labiau gali pražudyti jį patį. Tačiau nesabejojo, nesurpėjo ir Vinicijus, kurį mylėjo, ir viliojo žaidimo azartas. Kauliukai mesti tarė savo ir pamatysime, ar beždžionės baimė dėl savo kailio nugalė šlovės troškimą ir širdie nebejojo, kad vis dėlto nugalės baimė. Tuo tarpu po jo žodžių tvyrojo tyla. Popė ir visi kiti žiūrėjo, kaip užkerėti Neronui į akis, o šis ėmė riestų lūpas, prispausdamas jas prie atšnervių. Visada taip darydavo, kai nežinodavo, ko griebtis. Pagaliau susirūpinimas ir nepasitenkinimas išryškėjo veidę. Valdove, sušuko tai matydamas Tigelinas, leisk man išeiti nes jei kas drįsta stumti į pražūtį tavo asmenį ir dar apšaukti silpną dvasių poetu, padėgėjų ir komediantų, mano ausys negali pakęsti tokių žodžių. Pralošiau, pagalvojo Petronijus, tačiau atsisukęs į Tigeliną, pasižiūrėjo į jį žvilgsniu, jame buvo didžiūno ir rafinuoto žmogaus panika skurdžiai, paskui tarė. Tigelinai, tai tave, pavadinau komediantu, nes toks esi ir dabar. Ar todėl, kad nenoriu klausytis tavo įžeidinėjimų? Todėl, kad apsimeti neapsakomai mylis Cezarį, o prieš valandėlę jam grasinai pretorionais. Tai supratome mes visi, ir jis taip pat. Figelinas nesitikėjo, kad Petronijus drys mesti ant stalo tokius skauliukus išblyško, sutriko ir neteko žado. Tačiau tai buvo paskutinė elegancijos arbitro pergalė prieš savo važovą – nes tada įsiterpė popėja. Valdove, kaip gali leisti, kad netgi tokia mintis kam ateitų į galvą, tuo labiau, kad kas drįstų pasakyti ją balsiai tavo akivaizdoje? Nubausk akiplišą, sušuko Vitelijus. Neronas vėl užrietė lūpas prieš nervių ir atsupęs į Petronijų savo stiklinės trumpajėgės akis tarį. Tai šitaip tu man atsimokė už likščiolinę bičiulystę? Jeigu klystu, įrodyk man, atsakė Petronius, bet žinok, kad galbūt tai, ką man liepia meilė tau. Nubausk akiplėšą, pakartojo Vitelijus. Padaryk taip, pritarė keli balsai. Atrijuje kilo murmesys ir sujudimas, nes žmonės ėmė trauktis nuo Petronijaus, atšlyjo net Tulijus Senecijonas, jo nulatinis draugas rūmose ir jaunasis Nerva, lygi šiol rodęs jam karščiausią bičiulystę. Netrukus Petronijus liko vienas kairėje atviaus pusėje ir su pašai palūpose, taisydamas delnų togos klaustes, dar laukė, ką pasakys ar darys Cezaris. O Cezaris tarė, norite, kad jį nubauščiau, bet juk jis mano draugas ir bičiulis, tad nors ir sužeidė man širdį tegu žino, kad šitoje širdyje bičiuliams plasta tik atleidimas. Pralošiau ir pražuvau pagalvojo Petronijus. Tuo metu Cezaris atsistojo, pasitarimas buvo baigtas.